principima već su se ljudske strasti i adeti, običaji uzimali za mjerodavne mi nastavljamo naše kazivanje o džahilijetu to jeste o pitanjima koja su bila prisutna u džahilijetu i koja se danas ponovo pojavljuju kako bismo ukazali na njih i kako bismo ih se klonili. od pitanja koja su ja bi zamolio ovi koji su došli sa djecom da ih uza se uzmu ako im nema roditelja onda neka neka sjednu uz nekoga jedno od proširenih pitanja koje je bilo u džahilijetu, a i danas je među ljudima prisutno, jeste tahriful kelimi al mawadi'i. To jeste iskretanje Allahovog govora. Prije među ehli kitabijama bilo je onih koji su željeli da u udovolje ljudima da govore onako kako se neće ljudima zamjeriti pa su onda kada bi naišli na ajete u svojim objavljenim knjigama onda su ih iskretali i drugačije učili i to se spominje čak kod ehli kitabija koji su dočekali Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Kada je jedan među židovima počinio zinaluk, nemoral. Došli su pred svog učenjaka da im presudi u pogledu toga. Pa je on stavio ruku na ajetu te vratu koji govori o kazni propisanoj za blud, za nemoral. I to je čitao pred Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. A onda reče ashab koji je primio islam, a bio je prije židov, kaže Allahov poslaniće, naredi mu da digne ruku sa toga ajeta. I onda ga je pročitao onakvo kakav on jeste u kojem se propisuje i objašnjava kazna za bluca, nemoral. Dakle, tih pokušaja je prije bilo. I Kur'an o tome govori i kaže juharrifun kelime an mevadi'ihi. Oni iskreću, iskreću govor Allahov an mevadi'ihi. Da ne bude onakav kakav on u biti jeste. U ovome danas ummetom, nije moguće da se Kur'an promijeni. Jer Allah je garantovao njegovo očuvanje do sudnjega dana. Inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lahafidhun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga sačuvati. Doćim danas ima pokušaja i to od strane mnogih da promijene značenja u Kur'anu. Dakle, Kur'an kao tekst kao ajeti ne može se promijeniti da se jedna riječ zamijeni drugom i tako dalje. Jer Allah je dao da ima i djece koji pamte Kur'an. Već pokušavaju značenja Kur'ana da da promijeni. To je novi vid džahilijeta koji vodi korijene još još od prije. Promjena značenja promjena značenja kuranskih ajeta od toga je ono što smo čuli da govore ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين Tomačići ovaj ajet kažu neki a onaj ko bude slijedio neki drugi put mimo puta mumina Allah takome prijeti. Pa kažu, a pošto smo mi mumini, onda ko bude drugačiji nego što smo mi, takav je na dalaletu i takav je na krivom putu. Dakle, mijenjanje značenja Korana. Doćemo ovaj ajed Znači, ko bude na putu mimo puta mumina, mumina onih koji su bili u vrijeme Allahovog poslanika, ali zato sada A drugi ajet to pojašnjava. Fa in amenu bi mislima amentum bihi faqad ihtadav. Ako budu vjerovali kao što vi vjerujete, to jeste kao što ashabi vjeruju, faqad ihtadav, onda će biti na pravom putu. Dakle tih pokušaja ima i to posebno od strane orientalista. Oni koji izučavaju ove nauke islamske da bi se borili protiv njih. I zato su širom otvorena vrata na zapadu našim sinovima, da idu tamo na Oxford, na Sorbonu, u Ameriku, u Chicago, gdje god hoćete, evo vam izučavajte islam od nevjernika, od nemuslimana, od zapravo dokazanih neprijatelja ove vjere. Da bi otrovali naše sinove, a onda kao takve i poslali međunarod da oni tumače Allahu vjeru. I to je jedan novi vid borbe protiv, protiv ove vjere koji se danas, koji se danas koristi, a drugi su to jedva dočekali i onaj ko završi na tim zapadnim univerzitetima dobiće i položaj, dobiće i mogućnost da radi sa narodom i tako dalje. Dakle, bit će mu širom otvorena vrata, doći im onaj koji je učio na izvoru, takvome će biti spriječeno i zabranjeno. Dakle, jednostavno mijenjanje Allahovog govora ili značenja njegovog govora. To je bilo prisudno prije i to je dan. danas isto tako. Od vrsta džahilijeta koji je bio u prošlosti jeste da u džahilijetu su nekada priznavali istinu, ali ne istinu radi istini, već su priznavali istinu da bi došli do onoga što žele da postignu i što žele da, da ostvari. وقال طائفة من أهل الكتاب Kur'an kaže i kaže jedna skupina ehli kitabija aminu bil ladhi unzila ala allazina amanu wajhan nahar vi vjerujte u ono u što vjeruju vjernici mu'mini s početka dana wakfuru ahirehu a na kraju dana vi to porecite na kraju dana vi to porecite znači prikažite se kao da vjerujete to ali da vam to samo bude način da biste to opovrgli i da bi se to da bi se to porekli. I tako su dolazile Ehli Kitabije i rekle, mi vjerujemo u taj Kur'an, to je najbolje što je objavljeno s početka dana, izutra. Čak bi došli na sabah da klanjaju, kako se spominje u nekim rivajitima, a onda na veće bi se odrekli Islama i rekli, nije to ono što, što treba da bu, na, na čemu treba da budu ljudi. Dakle, da bi, na, da bi zabunu među ljude ubacili, i da bi ih na taj način zavarali i da bi ih na taj način prevarili. Novi vid, recimo neođahilijeta, novog, novog džahilijeta, šta vidimo danas? Mnogi će danas reći, pa mi znamo da je to istina. To je ono pravo, izvorno, najbolje, nema sumnje u to. Ali kasnije kažu, nije to to, ne može danas takva vjera da obstoji. To je onda bilo, to je za drugo vrijeme. A sad ga priznao da je ispravno i da je izvorno i da vam pomisliš da, da će to prihvatiti kad kaže ali ne može to. Dakle, prihvati istinu da bi se došlo do, do neistini. Dakle, isto ono što se spominje u ovome kuranskome ajetu. Zatim, pristrasnost pristrasnost svome mišljenju ne prihvatanje mišljenja od strane drugih i vjerovanje samo oni ima koji su uz tebe. Neka vrsta partijašenja, grupisanja, grupašenja i tako dalje. Dakle, samo vjeruje grupi koja je koja je uz njega. Ne gledajući je li ona u pravu uvijek ili je ponekada u krivu, ili šta je ili kako je. Dakle, vjerovanje samo toj skupini s kojom, s kojom radi i sa kojom sarađuje. To je od vrsta, to je od vrsta isto džahilijeta koji je bio prisutan prije. U današnje vrijeme isto tako. Dakle, pored toga što se zna i vidi i poznaje istina, ona se prihvata ili prihvata se samo od onih koji su uz određenu skupinu. Od drugih se ništa ne prihvata. Mi smo rekli, Allah te baraka wa ta'ala u Kur'anu spomeni. Spomeni kraljicu od Sabi. Kada je bila nevjernica, kada je vjerovala i klanjala se suncu. Pa kada ona kaže, innel muluke idha dehalu karjeten efseduha. Kraljevi, vladari, kada uđu u neko mjesto, oni nered unutra počine. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ i prvake toga mjesta učine poniženim Allah u Kur'anu kaže وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ oni tako i rade dakle Allah te baraka ta'ala kao gospodar svih svjetova potvrđuje riječi te žene kraljice te od Sabe u vremenu kad je ona bila nevjernik ali je rekla istinu Što znači ne odbacuje se istina radi osobe koju ti ne možeš ili koja nije u pravu, ako ko, ili kogod dođe sa istinom, ona se prihvata radi istine. Doći od džahilijeta je da se prihvata samo od onih koji su s tobom. I zato su govorili govorili kao što Kur'an spominje وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ Nemojte vjerovati nikome drugome osim samo onome ko slijedi vašu, vašu vjeru. Nemojte imat povjerenje u drugi. Nemojte im reći kakva je vaša vjera da ne bi uspostavili dokaz protiv, protiv vas. Dakle, neprihvatanje istine osim samo od onih s kojima radi, s kojima se grupiše i sa kojima sarađuje. Od vrsta džahilijeta koji je bio prisutan prije jeste i to da su sljedbenici islama bili optuživani u džahilijetu da kod njih ima širka i nevjerovanje. Samim tim što oni slijede Allahove poslanike. Pa je džahilijet, pa je džahilijet to prigovarao muminima. I, ka, I govorili im, vi nas optužujete, za širk i, i nevjerovanje, a vi uzimate poslanike i uzimate meleke za božanstva mimo Allah te baraka ta'ala. To je bilo u, u onome džahilijetu. Pa im Kur'an odgovara i kaže Ma kane li bešerin ne može se desiti jednome čovjeku en ju'tijehu Allahul kitabe wal hukme wal nubuva da mu Allah dadne kitab, knjigu wal hukme i mudrost i znanje wal nubuvata i i vjerovjesništvo thumme je kula linna zatim da on govori ljudima kunu ibadel li min dunillah budite moji robovi mimo Allah walakin kunu rabbanijin već budite Allahovi rabbanijin Allahu pokorni bima kuntum to alimun al kitab, po tome što vi učite druge knjizi, bo bima kuntum tedrusun, i zato što je vi učite sami. Drugim riječima prigovarali su tome što sljedbenici istine slijede Allahove poslanike. U današnje vrijeme prigovara se što sljedbenici istine slijede ispravnu i ulemu koja u stvari govori sa dokazima i vjeru izvornu onakvom kakva ona onakvom kakva ona jeste. I zato kažu pa vi vi obožavate onog svoga koji vam dersove kazuje. Vi ste njega uzeli za božanstvo mimo Allaha ne uzubila. Miješaju te stvari. U stvari činjenica je da oni koji tumače i objašnjavaju vjeru ne traže od ljudi da ih oni slijede kao njih, već traže da se slijedi istina, a oni a oni samo dostavljaju istinu. In alejke illal illal belag. Jeste li razumjeli ovo pitanje ili ćemo ga ponoviti? Da ponovimo opet. Najbolje. Pošto je u džahilijetu, u džahilijetu, ehli kitabije i drugi uzimali su i slijedili svoje prvake. To je jedan vid širka bio kufra koji je bio prisutan među, među ljudima. I slijedili ih u tome. Pa je Kur'an progovorio na tu temu i rekao ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah uzeli su svoje sveštenike i monahe za božanstva mimo Allah ovi dolaze i kažu a vi ste uzeli ove druge za božanstva mimo Allah i vi ste uzeli učenjake koje slijedite A mi kažemo, tačno je da ih slijedimo, ali ih slijedimo u istini. Zato to nije njihovo obožavanje, nego obožavanje Allaha, a vi svoje sveštenike i predvodnike i predstavnike i vladare i ideologe i kako god hoćete, vi njih slijedite, ali razlika između ovog i onog slijedjenja kao između neba i zemlje. Zato što vi njih slijedite i pokoravate im se u batilu, u neispravnom, a mi u ispravnom. Je se sad pojasnilo? To je i dan danas prisutno. Ako kažeš ljudima, nemojte slijediti sve i svašta i svakoga, Pokoravajte se Allahu, Allahovi robovi budite, ne budite niči i drugo. Ne dajte da iko ima monopol uvjeri nad vama, da se poigrava s vašom vjerom, jer to je pitanje vaše budućnosti, zapravo vaše vječnosti na sudnjem danu. Pazi koga slijediš, a taj koga slijediš, ne slijediš ga zbog njega, radi njegovog hatera, nego što znaš i uvjerio se sa dokazom da istinu ispravno govori. Dakle, to nije slijedjenje njegovo obožavanje, nego je to put, način pokoravanja Allahu te bareke ve taala. I zato naš posrednik u tešriju, u propisima šerijatskim, kako treba da radimo, ko je? poslanik sallallahu alejhi ve sellem u načinu kako Allahu ibade da činimo doći mu samo me ibadetu ko nam je posrednik do Allaha niko to je to pitanje vrlo važno da se, da se shvati dakle u ibadetu nema posrednika ali u načinu kako ćeš obavljati u toj nauci to te nauči Allaho poslanik i ulema ispravna do sudnjeg dana Dakle, miješaju između istine i neistine, a to je taj džahilijet koji je i danas mnogim vidovima prisutan. Zatim od vrsta džahilijeta jeste da se iskreće jezik sa učenjem knjige. Jel vune el sinetahum bil kitab, Kur'an spominje. Oni iskreću svoje jezike učeći kitab. Zašto to radi? To radi da bi zavarali mase i narod. Jer su taj dio jednostavno od sebe izmislili i izmijenili istinu. Pa da bi ljudi mislili da je i to dio knjige. Doći im to nije dio, to nije dio knjige. li tahsebuhu min al kitab da vi to mislite da je to kitab wa ma huwa min al kitab a to nije kitab to nije Allahova knjiga wa yaquluna huwa min indillah i govore to je od Allaha wa ma huwa min indillah a to nije od Allaha wa yaquluna ala Allahi al kadhib na Allaha neistinu govore wa hum ya'lamun a svjesni su toga što čini to je džahilijet zavaravali narod na taj način. Zar se danas to isto ne radi u novom džahilijetu? Uzmu se kaside, uzmu se mevludi i uči se na način kako se uči Kur'an. Jel vune el sinetehum. Iskreću svoje jezike. Da bi onaj neuki svijet, kad on njemu uči na arapskom, na turskom jeziku, on ne zna šta to znači. On sluša što je lijepo, ko Kur'an, možda će tu zaplakat, a neće kad čuje Kur'an. I ne samo to, nego sad novi vid koji vidimo da se širi među narodom, koji prije nije bio prisutan, a to je spominjanje Allaha uz muziku. To je još najgoriji vid, najžešći vid nevjerovanja, neuzubila. To Kur'an spominje. spominje. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه i njihova molitva kod Bejtullaha nije ništa drugo bila osim muka, Šta je muka? To je zviždukanje. U etasdije i pljeskanje. Dakle, poigravali, zviždukali, to je ta bila. Jedan danas uz Ramazan kaže, preneseno mi je iz pouzdanog izvora na televiziji kod nas kaže ja bih volio kod Kabe da se čuje i gitara tako kaže da se kod Kabe čuje gitara ne sumnjamo da bi on to volio dok tako kaže kaže Allah fe dhukul azabe bima kuntum tekfurun u završetku ovoga ajta pa onda okusite azab kaznu zbog kufra koji činite A mi znamo u suri An-Nur da uzvišeni Allah kaže Fi bujutin edine Allahu en turfa. U kućama, to jeste džamijama, u kojima je Allah izun dao da se njegovo ime spominje. Wa yudhkara fi hasmu. Da spomineš Allahovo ime treba ti izun. Doći da se s tim poigrava, da se to uzima za igru i zabavu, vallahi, to je od vrsta džahilijeta, nismo ga čuli. Nismo ga čuli u našim predsima. Sada se novi taj džahilijet oživljava, zašto kažu da bismo mase pridobili? Da bismo dobili, da bismo dobili ljude. Od načina i vrsta džahilijeta u prošlosti, a i u ovo vrijeme, jeste da se sljedbenici upute i pravoga puta nazivaju raznim imenima. U vrijeme Allahovog poslanika, ali i sad se sram, oni su nazivani kako? Znate li? Esabi'e. Pa su govorili ko bi primio islam, kaže sabete ti si postao sabiin drugim riječima odrekao se svoje vjere u ovom današnjem vremenu postao si neka sekta i tako dalje Dakle, to je bio način da se ljudi odvrate od istine. Jer ljudi ne vole da bivaju prozivani po nekim imenima. Posebno ako se radi o imenima koja su im naturena, o imenima koja su im nametnuta i kojima se želi dotična skupina, u ovom slučaju sljedbenika upute i istine, da se da se na to ograniči ili da se za to ili da se za to veže u današnje vrijeme to je vrlo prisutno. Kada se odvaja hak od batila, istina od neistine. Jer vrijeme odvajanja istine i neistine to je vrijeme iskušenja. Ovo u našem slučaju današnje vrijeme kada se kada se odvaja istina od od neistine, ispravno od neistine, ispravnog. I onda ćete vidjeti da čak preko mimbera, čak iz džamija koje trebaju da su da su mjesta gdje se istina samo govori i gdje se istina širi, da se napadaju sljedbenici sunneta, dakle praksi Allahovog poslanika, ali sato selam, oni koji su privrženi Allahovoj knjizi Kur'an Kerimu i da se nazivaju raznim imenima kao oni su ekstremisti, Znači, idu u jednu krajnost nesvjesni, ti koji to govore, da time optužuju Allaha i njegovu vjeru. Znači, Allah i njegova vjera idu u krajnost. Ekstremisti, vehabije, sektaši nekakvi i tako dalje i tako dalje. To je prije bilo u džahilijetu i to se i dan danas i to se i dan danas među ljudima nalazi. Ovdje treba napomenuti nešto, a to je da se ovo razlikuje od onoga kada neko sebe nazove nekim imenima. To je njegov problem. Ovi vole da se zovu tim imenom, mimo imena muslimana. Iako Kur'an kaže huwa samakumul muslimina min qabl. On vas je nazvao muslimanima još od prije. Nema drugih imena. Mimo musliman, mimo mumin i tako dalje. Znači onaj ko ide u sektašenje, onaj ko ide u podvajanje, u stranjanje i sebe naziva takvim imenom, to je njegov džahilijet. Njegov džahilijet Doćim obtuživanje sljedbenika upute i istine ili nazivanje njih raznim imenima, to je od vrsta džahilijeta koji je bio prije i koji je danas među ljudima prisutan. Iako Allah u osnovi kaže وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ I nemojte jedni druge prozivati po, po raznim imenima, po nadimcima i tako dalje. To je isto od vrsta džahilijeta. Zatim, od načina i vrsta džahilijeta jeste odbacivanje istini. Nijekanje, nijekanje istini. Istina je jasna, ali džahilijet i oni koji ga slijede, oni tu istinu odbacuju. Kur'an kaže: "Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq." i poriče to tvoj narod, a to je istina. Poriče Kur'an, poriče tvoje poslanstvo. Fa innahum la yukadzibunak. Allah onda kaže svoj poslaniku ali sad selam fa innahum la yukadzibunak. A biti, oni ne ugone ulaž tebe. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون već zulumčari i nepravednici Allahove ajete poriču znaju da je to istina ali pored toga znanja oni to oni to odbacuju jer Allah je tabaraka ve taala u čovjeku dao da mu je razum da može vidjeti šta valja a šta ne valja isto tako dao mu je fitru ispravnu čistu prirodu koja je naklonjena dobru a koja kod sebe ima i i strasti i zato se vodi u čovjeku jedna borba. Šta pretegne u čovjeku, to će pretegnuti u njegovim dijelima, to će pretegnuti na kijametskom danu. Femen sekulet me oazinuhu, omen hafet me oazinuhu. Jeste razumjeli ovo? Dakle, šta u tebi pretegne? Ako pretegne dobro u tebi, to će se odraziti na tvojim dijelima. Odrazi se to na tvojim dijelima, odrazit će se to na mizan Tereziji. Da će, da će onaj tas mizana mjere na sudnjem danu dobrih dijela prevagnuti. Doći im s druge strane, prevagne li zlo u tebi, budeš li naklonjen tome i ti tome zlu budeš dao podršku, onda će to prevagnuti u tvojim dijelima, a nakon toga i na, i na kijametskom danu će loša dijela da prevagnu. I onda je ko nađe zlo, fela jelu menna ila nefse, neka ne kori nikoga drugoga osim samoga sebi. Osim samoga sebi. To je tvoj izbor bio. I zato od vrsta i oblika džahilijeta jeste poricanje istine. Gdje god i kad god se ono pojavilo. Pripadnici istine i upute slijede istinu od koga god ona došla. Doći im oni koji slijede džahilijet, koji slijede druge neke principe i osnove mimo Allahove tebareke ve taala upute, oni poriču istinu kada se ona suprostavlja njihovim protivima. Zatim, ovih ima vidova i načina puno džahilijeta. I mi ih ne možemo sve pobrojati, ali spominjemo samo neke. Kada budu poraženi istinom, a neka znate, jedno vrlo važno pravilo. Da prvi vid uspjeha i prvi vid pobjede jeste ideološki uspjeh i pobjeda. Allaho poslanik sallallahu sallam sa svojim sahabima u Mekki nije smio kod Kabe javno klanjati. Nije smio izaći da se pojavi sa nekom oznakom javnog islama. Bili su terorisani kao što današnji muslimani ispravni bivaju terorisani, a bivaju nazvani onim što se njima u stvari radi. Dakle, nisu imali snage, nisu imali čak ni prava da iskažu, ispolje svoju vjeru. Što i danas često slučaj. U mnogim mjestima gdje se gdje se kaže to su slobode, to je ovo, to je ono, mi vidimo danas ne daju ezan učiti, ne daju javno da, da kažeš islamski centar, da mu narod digneš, a kamo li da bude veća od, od tornja i tako dalje. Dakle, prvi vid, ne, dobro upamtite, prvi vid pobjede jeste ideološka pobjeda. I zato u vojnoj strategiji nazivaju jednu vrlo važnu oblast